Много се израдував кога прв пат, не секам кога беше кога прв пат дознав дека делата на апостолите се во полука, барем исто толку колку што се радував кога Лагни, Галатијаните и римјаните беа библиска полука. Може би не разбираме доволно, но заедно со Галатијаните и римјаните, третата библиска книга која што најмногу влијаела, барем за генерална конференција во Минеаполис, 1888 година, за целата вистина во врска со оправдувањето со вера, се делата на апостолите. Кога ќе стигнем до 15 глава, а тоа не знам кога ќе бидем, но може да биде многу скоро. Не знам дали ќе биде следната сабота или некоја потоа, ќе видиме. Кога ќе стигнем до 15-та глава, ќе кажам некои детали. Затоа, не се знае точно, не може никој да каже, бидеќи немало тогаш снимани проповеди, како денес, што точно проповедале Джонси Вагонер на таа конференција не што напишале подоцна во своите книги или написи, туку што точно тогаш проповедале од катедра, никој не може да каже, бидејќи има само некои штури податоци, сведоштва на учесници од конференцијата за тоа што конкретно било кажувано. Меѓутоа, многу појасно се знае кои книги беа користени за нивните проповеди на таа конференција, и најмногу биле користени на прво место Галатијаните, тоа беше очекувано, на второ место римјаните, и на трето место, што многу-многу не го очекував, дела на апостолите 15 глава, најмногу била цитирана на таа конференција. И за тоа ќе кажам нешто повеќе кога ќе дојде 15-та глава на ред. А сега сме на 14-та глава. Последен пат ја прочитавме првата Павлова проповед забележена во, во писмото, а тоа беше во Антиохија Писидиска 13 глава од дела Сега сме кај 14 глава. Тука повеќе ќе прочитаме за искуството што го имале Павле и Варнава, иеко се споменува во многу кратки црти и Павловата проповед. Павле одржал проповед многу чудно, да не е одржал, да кјутел, ќе продолжува да го слават незнабожците од Ликаонија во денешна Турција. А што ми одржал проповета, го замразиле и почнале да го гонат. Сакате такво искуство? Сте имале такво искуство? Замислите некој ве фали, ве слави, и се додека молчите, ќе продолжи да ве фали и да ве слави, ама само ако отворите уста и кажете вистина, ќе почнат тие исти да ве мразат и да фрлаат камене по вас. Какво било тоа искуство? Да почнеме 14 глава од првиот стих. 13 глава гледа читав до крај, туку само проповета, но потоа се вели, само да кажам онака, <clears throat> да нафрвам, се вели како јудеците кои што ги замразија Павле и Варнава <clears throat> и нивната проповед, Евангелието, го побунија <clears throat> целиот град, Антиохија Писидиска се мисли, Мнозина побунија од незнабожците, значи почеа да шират клевети, сега и да прават забуна против апостолите и настана таква забуна што некои незнабожци кои што продолжија да веруваат и да го слушаат Словото, се радуваа, вели, но некои се завртеа, ја прифатија клеветата на јудејците се соединија со нив и ги и потикна, ги потикна, јудејците вели ги потикна на гонење против Павле и Варнава и ги истера од својот крај, тоа е во 50 стих од 13 глава. Потоа се вели, те го истресува правот од нозете свој и дојдоа во Иконија, а учениците се исполнија со радост и дух свети. И сега што случува во Иконија, или денешна Конија во Турција. Во Иконија, тие заедно влегува во јудејската синагога, значи иеко горети од јудејците, во секое ново место, доследно прво проповедаат на јудејците. Прво проповедаат на во синагогите. Ако имало таква. Кај што немало, како во Филипи, тамо каде што се собирале верниците во единствениот вистински Бог, Творецот. Понатаму ни се кажува дека и зборува така што мнозина јудејци и елини поверува, Значи и јудејци и незнавошци. А Јудеците што не поверуваа, ги побунија и раздразнија духовите на незнабожците против бракета, повторно иста приказна. Но тие сепак останаа тука доста време и смело говореа за Господ, кој сведочеше за словото на својата благодат, давајќи преко нивите раце да стануваат знаци и чуда, како што Господ и ветел, дека такви знаци и чуда ќе го следат нивното мисионирање, нивното проповедање. Тоа во животот на апостолската црква се случувало, тоа било секој дневно. Знаци и чуда. Четврти стих. А народот во градот се раздели. Едни беа со јудејците, а други со апостолите. Замислите ситуација. Незнабожците се разделија. Едни се против, други се за. Добро, јас се сеќавам Мислам дека ова беше брат Далчо ни кажа еднаш едно искуство кога да, беше кога бевме на погребот на ноември лани. Мислам тогаш да го каже. кажа како сведочел во Свети Николе изгледа со книги на отворено место, дали крај фонтаната, не знам каде било точно. И местниот поп, са повод беше што попот што го обави погребот, тој бил истиот. Тоа беше тоа беше поводот зашто он го спомена ова искуство. Истиот тој поп вели, века го насаска народот што беше тука, свети Николчари, против Делчата. Ама Делча почнал да зборува храбро и народот се поделил. И дори според Делчо повекето застанале на негова страна. Го презреле авторитетот на свещеникот. Е, тоа е друг <laughs> Логично. Го познавале премногу добро и, и својот поп. Во случај некои незаборци може би ги познавале добро и јудејците, што мустра се, па дека не се многу верни нивните клеети за верување. Но не толку заради нив, веројатно заради силата на вистината, која што била потврдена и со овие <clears throat> знаци, чуда и дела, како што носи наслов целата книга, дела, тоа на апостолите бил додадено подоцна. И некој првобитниот наслов на книгата бил само дела. Понатаму читаме, И кога забошците, пети стих, и кога не забошците јудејците со своите началници се готвеат да ги хулат и да ги каменуваат дури. Тие што разбра се засолнија во ликаонските градови, значи во други градови, Листра и Дерва, и во нивната околина. Таму почна да го проповедат Евангелието, што друго. Во Листра седеше еден човек, немокен во нозете, значи сакат Тој бил сакат од најчината утроба се рече, и овој никогаш не одел, како оној пред храмот, кога Петар и Јован го исцелија со Божија сила. Друг таков случај. Но овој пат во листва. Тој слушаше дека Павле зборуваше. А Павле го впери во него погледот и виде дека во него има вера дека може да оздрави. Чудо како може ово тук поглед да се заклучи. Па му рече со висок глас, тебе ти велам во името на Господ Исус Христос, исправи се на нозете своји. Видите, понекојаш Христовите и апостолските проповеди не биле прекинувани од некој демон или демонизиран човек, или од Христовите непријатели Синедрионот или бесна толпа, која што крцка со заби и не може повеќе да слуша. Понекојаш христијанските, апостолските проповеди конкретно, биле прекинувани од самиот свет дух. Или колко светиот дух самиот е, не би рекол сега политички, туку црковно некоректен. Не постапува секогаш според црковните правила. Самиот Христос го најавил тоа кога рекол ветрот дува каде што тој сака. Не каде што луѓето сакаат. И духот дише како што он сака, каде што он сака. Понекогаш испротивно на црковните правила, например, Духот Свети паднал врз <clears throat> незнабошците од Корнелиевиот дом, не само што биле необрезани, туку по тело, туку се уште не биле крстени со вода, а сега Духот Свети паѓа врз нив. А до тогаш правилото било значи за обрезаните го прифаќаат Христа, кои поверуваат меѓу нив, се крштеваат со вода и дори потоа специјално треба да дојат апостолите да положат раце врз нив за да го примат Светиот Дух. Во случајот со Корнелија читавме, Светиот Дух постапува спротивно на тоа правило. <clears throat> сега гледаме, апостол Павле си ја прекинува собствената проповед, за да се направи чудо со силата на Светиот Дух. Иако таа проповед не ни е дадена да прочитаме што конкретно зборува. Но се вели тука дека сакатиот човек, што го чува ова, значи, и тој скокна и почна да оди. 11 стих. А луѓето кога, кога видоа што направи Павле, се видите реакција. Много интересна реакција. Кога луѓето видоа што направи Павле, што се случи? Го подигнаа гласот свој и извика на нивниот диалект, ликаонски. Боговите слегле кај нас во човечки лик. Значи, они си го протолкувале чудото според своето паганско суеверие. Значи, замисли, што, што би се случило ако денес направите некое чудо во некое, да речеме, православно село, да речеме. Однак е речен дека свети ово или свети оној и се симнал меѓу нас. И да. Гледаме дека ваквите ситуации прават и тие прават проблем. Значи евангелието на два начина може да предизвика проблеми за неговите проповедници, за неговите носители прво најмногу што предизвикува е бес и образа, значи горење, прогонство против нив од страна на оние што го отфрлаат и не веруваат. Но и на друг начин прави проблем. Може да прави проблем и од страна на паганите кои што навидум ги подржуваат, чи значи не ги гонат, ама ги прославуваат. Потоа ќе видиме во Филипи се случил истиот проблем. Еднаш посебно зборував за тоа. Една проповед под наслов, или тоа беше како прашање во проповедта, на вистината не и треба сатанска реклама. Таму читавме во дела 16 глава, една жена во Филипи, која што била бајачка, почнаа со висок глас да се дере и да им зборува на граѓаните дека Павле и Сила, значи овие двајца луѓе се апостоли, сведоци на вистината, ви зборуваат за единствениот жив и вистински Бог. Почнала да ги рекламира, значи, други да зборови. Почнала да ги фали на некој начин. Но апостол Павле вели таму се заврте и ја укорил, и го укорил духот подочно, демонот што ги зборувал тие работи, и го изгонил демонот од неја, значи ја исцелил од низиниот дух. Зошто? Бидеќи низината реклама прави штета. Видете, секој не е овластен да ја проповеда вистината. А кој е овластениот според денешната лекција? Кој се е овластен да биде Христов сведок, проповедник на вистината? Тој што е го има Духот Свети. Тој што го премил Духот Свети, извеќе само Духот Свети е овластувањето. Овластувањето не е некоја па диплома, демек црквата те овластува. Или конференцијата, и тоа е фалсификат историја. Христос ги овластил своите ученици да ја проповедат вистината на тој начин што им го дал Светиот Дух. Кој го нема Светиот Дух, дури и сатански дух или суеверие паганско, тој не е овластен да ја проповеда вистината. Ако таквиот, без Светиот Дух ја проповеда вистината, тој прави штета, а не корис. Зошто? Бидеќи неговиот живот сведочи спротивно. И затоа прави поголема штета, еден куп проповедници кои што ја проповедаат вистината без светиот дух прават штета, а не корист на Божиото дело. Зошто? Затоа што нивниот живот сведочи спротивно од она што го проповедаат. Во случајов паганиве почнаа да ги фалат и слават Павле и Варнава како да се како да се богови. Нивните пагански богови слегле во човечки лик помеѓу нив. Ним, значи на луѓето, <clears throat> им ја препишале Божијата сила што го исцелила сакатиот, хромиот. 12 стих вели, и Варнава го нарекоа да Зевс, а Павле Хермес, односно Меркур, зашто, бидеќи, Павле зборуваше, <laughs> па Павле веше тој што зборува, И овие го протолкувале тоа, аха, бидеќи Хермесен, портпаролот на олимписките богови, че они што зборува, <clears throat> затоа Варнава го нарекле Зевс, бидеќи Варнава кютел, а Павле, бидеќи Павле зборувал, проповедал, Павле бил Хермес. И само да тоа остана, да ги прегласат за богови, Не. 13 стих вели жрецот пак на Зевс, усто паганскиот свештеник, чиј кип се наогеше пред новиот град. Откако доведе јунци и венци пред портата, сакаше заедно со народот да принесе жртва. На кого да го принесе жртва? На Павлина Варава да им принесе жртва. Но апостолите Варнава и Павле, кога слушнаа за тоа, ги раскинаа своите облеки, се втурнаа меѓу народот гласно викајки. Луѓе, зошто го правите ова? И ние сме смртни како и вие, но ви проповедаме да се обратите од овие празноверија кон живиот Бог, кој ги создаде небото и земјата, морето и се што е во нив. Е, ова е единствената проповед забележена во оваа глава. Тоа што Павле го проповедал пред да го исцели сакатиот, тоа не ни е запишено, да знаеме што проповедал точно. Можеме да предпоставиме се разбира. Но ова е единствената проповед. Започната оде во 15-тиот стих, продолжува понатаму 16-тиот <clears throat> и 17-тиот кој поранешните поколенија на народите ги остави да врват по нивните патишта, значи во темнина, иеко не престануваше да сведочи за себе, правејки ви добро и правејки ни добро со пракање дождови од небото и плодоносни времиња и исполнувајки ги срцата наши со храна и веселост. Ете, толку е забележено од оваа проповед. Значи, Павли Варнава, место да речат, о, што лубаво печење не чека сега, цели јунци овдека се колат за нас, ги на своите облеки, бидеќи како остареа да го јадат тоа место, ќе направеа греф, затоа што ќе ќе беа учесници во празноверието, дека стварно они се боговите што дошле Хермес и Зевс се симнале од небото и ги направиле ова чудо со нивна сила. Најместо тоа сакале да посветочат за веселинскиот Бог и нему да му ја припишат силата на исцелувањето на сакатиот. Но со тоа, значи со вестината се направиле проблем. Место популярни и славени светци, сега станале што? Сега станале образени, непријатели за овој ист народ. На кој начин? Изборувајќи за ова, одвај го убедија народот да не им пренесува жртва, туку секој да си оди во својата куќа, додека се наоѓа таму и поучува. ја продолжува следниот стих вака од Антиохија и од Иконија, значи од тие два предходни града, пристигнаа некои јудејци. Еве ги сега, клеветниците. И кога апостолите зборуваа отворено, тие го убедија народот да ги напушти, велејќи дека ништо вистинско не зборуваат, туку само лажат. Ите апостолите биле обвидети дека лажат. И што е интересно, добар дел од народот во тоа поверувале, дека овие се стварно лажговци. Понатаму читаме, а кога го придобија народот, значи, народот поверувал, наседнал на оваа лага, на клеветата, дека Павли Варнава се лажговци, лажни пророци, лажни учители, го каменуваа Павле, Па го излекоа надвор од градот, мислејќи дека е мртв. Мисля готов. Го утепа. Го утепа лажниот пророк. Каков проблем може човек да си направи со тоа што ќе проповеда вистината? Да молча, ќе ги чекаше слава, чест, власт на целиот тој град, значи, ако сум јас Зевс, значи, што да речам, сите, цел град ќе ми се клани, ќе го изврши тоа. И плюс печење од озгора. А сега се направија проблем, со вистината се направија проблем, да изедат толку кјотек, што тука се вели го каменува Павле и го излекува телото негово надвор град, мислејќи дека е мртов. Имаше тука едно младо момче во таа толпа листрани, кој што го наблюдувал сето тоа. Кој што и тој помислил, иеко со малку жалење во срцето, со тага, дека Павле вистина бил утепан до смрт со ова каменување. Кој беше тоа момче? кој би можел да биде. Кој голем Павлов соработник се обратил после ова искуство, жител на Листра и сведок на сето ова што го прочитавме. Тука не ни кажува Библијата, а? Дали само или на Вајд го кажува тоа? или тоа подоцна се кажува во делата. Да, тука не се споменува. До крајот на главата не се споменува. Не се споменува. Го гледате некаде да се споменува до крајот на главата? Не се споменува. Не се споменува. Кој било тоа момче, Кој што било сведок на ова, па име Павловото каменување, и кој што потоа, кога Павле станува жив и здрав од таму, од каде што го изфрлиле, после толку каменување, че тоа е Божиот чудо. Тоа не е обично преживување на толку многу кјотек. Тоа е Божје чудо што останал жив. И тоа предонело да се обрати ова момче и да стане негов верен соработник до крајот. Тоа не е некој друг, току Тимоте. <laughs> На врват на јазикот ви беше. А јас па не сум тренда да прашувам дали сте сигурни или не сте. Колку проценти сте Тоа не е битно. Тимот е и тука го започнува својот христијански живот. После ова големо чудо, да бидеш каменуван до смрт, да те исфрал како пес, мислејќи дека си убиен, и после тоа стануваш жив и здрав како ништо да не било и продолжуваш со својата служба. Тоа е само Божие чудо, тоа не може да биде никаква случајност. Нека ме фала и слава на Господа. Тука некаде, значи, се наближивме многу до, иако не ја дочитав цела 14 глава, не е битно, се вратија подоа на крајот, ова беше првото апостолско, првото мисионско патување на апостол Павле, се вратија во Антиохија Сириска, иако и двете се денес во Турција. И пред да замине Павле на своето второ мисионско патување, кое што по волјата на Светиот Дух ќе го одведе многу подалеку колко што тој планирал, дори во нашиот крај, значи, во Македонија пред се, се случува дела 15 глава, односно првата голема криза во Апостолската црква и Апостолскиот собор, кој што бил свикан за да ја реши таа криза. Затоа повеќе следните саботи, ако даде Господ живот и здравје. Нека му е фала и слава вечно. Амин.